თავი 28. ხოლო შაბათის დამლევს, კვირის პირველი დღის განთიადისას, მოვიდა მარიამ მაგდალელი და მეორე მარიამიც სამარხის სანახავად. და, აჰა, საშინლად იძრა მიწა, ვინაიდან უფლის ანგელოზი ჩამოეშვა ზეცით, მივიდა, სამარხის კარიდან გადააგორალოდი და ზედ ჩამოჯდა. სახე მისი იყო როგორც ელვა და სამოსი მისი, სპეტაკი, როგორც თოვლი. მისი შიშით შეძრწუნდნენ საფლავის მცველნი და მკვდრებს დაემგვანენ. მიმართა ანგელოზმა ქალებს და უთხრა, ნუ გეშინიათ, ვიცი, რომ ჯვარცმული ესოს ეძებთ. აქ აღარ არის, არამე დახტგა, როგორც თქვა, მოდით და იხილეთ ის ადგილი, სადაც ესვენა. დაუყოვნებლივ წადით, და უთხარით მის მოწაფეებს, რომ მკვდრეთი თახტგა და წინ მიგიცვით გალილეისკენ, იქ იხილავთ მას. აჰა, გითხარით თქვენ. ხოლო ისინი მსწრაფლ გამოვიდნენ სამარხიდან, შიშითა და დიდი სიხარულით მირბოდნენ, რათა ეუწყებინათ მისი მოწაფეებისათვის. და, აჰა, შემოხვდა მათ ესო და უთხრა, გიხაროდეთ. ხოლო ისინი მივიდნენ, მუხლებზე მოეხვივნენ და თაყვანის ცესმას. მაშინ უთხრა მათ ესომ, ნუ გეშინიათ, წადით, აუწყეთ ჩემს ძმებს, რომ გალილეას წავიდნენ და იქ მიხილავენ. და როცა ისინი წავიდნენ, აჰა, ზოგიერთი დარაჯთაგანი ქალაქში შევიდა და მოახსენა მღდელმთავრებს ყველაფერი, რაც მოხდა. ხოლო ისინი შეიკრიბნენ უხუცესებთან ერთად, ჭობა გამართეს, დიდძალი ფული მისცეს ჯარისკაცებს. და უთხრეს. თქვით, რომ მისი მოწაფეები მოვიდნენ ხამით და, ვიდრე გეძინათ, მოიპარეს იგი. და თუ ეს ხმა მიაღწევს მთავრამდე, ჩვენ დავარწმუნებთ მას და უსიამოვნებისაგან გიხსნით. მათაც აიღეს ფული და ისე მოიქცნენ, როგორც დარიგებულნი იყვნენ. და გავრცელდა ეს ხმა იუდეველთა შორის დღევანდელ დღემდე. ხოლო 11 მოწაფე გალილეას წავიდა იმ მთაზე, იესომ რომ დაუთქვა მათ. იხილეს იგი და თაყვანისცეს, ხოლო ზოგიერთი შეეჭდა. მიუახლოვდა იესო და უთხრა მათ: მომეცა მე მთელი ხელმწიფება ცაზედაც და მიწაზედაც. მაშ, წადით, დაიმოწაფეთ ყველა ხალხი და ნათელიეცით მათ მამის და ძის და სული წმიდის სახელით. ასწავლეთ მათ დაიცვან ყველაფერი, რაც გამძნეთ. და, აჰა, მე თქვენთანა ვარ დღემუდამ ვიდრე ქვეყნის დასასრულამდე. ამინ.